sana kwenye maisha ya binadamu na watu wengi tunakosa hichi kitu na wala hatujali na ni kwa sababu pengine tuna sababu au tuna vizuizi ambavyo tuko navyo sisi waislamu vinatufanya waislamu tunakosa kupata hidaya na wala haitoshi muislamu ni mwislamu akaona kwamba mada mwashako ni mwislamu yatosha unaweza ukawa ni mwislamu lakini pia umekosa hidaya ambayo inakusudiwa hii ambayo ilisoma kwenye Qur'ani au kwenye hizi ayat ni njia ambayo mtume alitembea nayo kwenye maisha yake kwa malengo na shabaha natakuwa pambanulia hapa kuangazia hidaya ni kitu gani na kina thamani gani kwenye mafundisho yetu ya dini. Hili ni jambo kama nilivyosema ndugu Waislamu, ni jambo ambalo lina umuhimu kila Muislamu katika hali zake zote ambazo iko nazo awajibika amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ampatie hidaya amuongoze kwenye njia iliyonyoka kwa nini al-Imam Ibn Ibn Taymiyyah rahimahullah kwenye majmuul fatawa asema wal 'abdu da'iman mwanadamu daima yeye analazimika ila an yahdiahu Allah, kwamba Mwenyezi Mungu amuongoze. Analazimika mwanadamu daiman apate hidaya ya Mwenyezi Mungu ambayo alimuongoza na njia ambayo ilionyoka. Fahuwa multarrun ila maksudi hadha dua. Kwa hivyo yeye inawajibika kwake na ni lazima kwake mwanadamu awe ni lazima awe mwenye kumwomba Allah akimkusudia kabisa kwenye dua yake kwamba Mwenyezi Mungu amuongoze kwenye hii dua ndani ya suratu Al-Fatiha. Fa innahu asema kwa sababu la najata min al-adhab, hakuna kufaulu kutokamana na adhabu za Allah wala husula madha ila saada, wala muislamu kwenda kupata saada ya maisha yake isipokuwa baada ya kupata hidaya e, ambayo Mwenyezi Mungu ameitufundisha kwenye hizi ayati. faman fatahu akasema ibn Taymiyyah na mwenye kuikosa akakosa hidaya kwenye maisha yake fahuwa imma min almaghdubi alayhim ima anaweza akawa ni miongoni mwa wale ambao Mwenyezi Mungu aliwaghadhabikia wa imma min adh-dhalin au ni miongoni mwa wale ambao e, wamepotea wa hadha alhuda la yahsulu illa bihuda Allah na uongofu huu anasema haupatikani isipokuwa kwa uongofu wa Allah akuongoza na hii ni neema si kila mtu anaipata mtu aweza akapata pesa mtu aweza akapata siha lakini neema ya hidaya si kila mtu anaweza kuipata ndio tukafundishwa kisheria daiman muislamu awe ni mwenye kuomba kwenye sala zake e, Mwenyezi Mungu amuongoze njia ambayo ilinyoka kwa sababu ni kitu ambacho ni thamani kwa hapa maneno ya Ibn Taymiyyah aliposema ikiwa mwanadamu ana dharura kwenye maisha yake na ni wajibu awe mwenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala hidaya hali zote ambazo yuko nazo asema mwenye kuikosa aweza kuwa miongoni mwa wale ambao wameghadhabikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala nao lisi wengine ni mayahudi mayahudi Mwenyezi Mungu aliwapotosha wakakosa hidaya kwa sababu moja katika sababu ni kwamba walikuwa wamesoma dini, elimu ya dini wanaijua, lakini hawakuifanyia kazi. Na haya ni mafundisho Mwenyezi Mungu anatuelekeza sisi umati Muhammad pia tusiwe kama wao, kwa sababu watakuweko watu ambao wamesoma dini, lakini elimu zao za dini haziwezi kuwaonyesha njia iliyonyoka. Na nalilenga kulizungumzia hivi kwa sababu Waislamu wengi leo Tuna baadhi ya makasumba za maneno ambazo tukizungumzia tukidhania pengine sijui ni fakhri au sijui ni nini, lakini ni alfadh ambazo si nzuri Muislamu. Wewe Muislamu uwe ni Muislamu, ulisoma haukusoma, unawajibika kwanza kwenye maisha yako, hili jambo uliombe daima, na mwenye kuwa na msimamo Usidhanie kwamba wewe msimamo wako au uongofu wako ni, uja, ni, ni ujanja wako ambao ulifanya wewe. La, hii ni neema. Mungu alikupenda akakupatia hidayah. Ukifahamu sunna, ukifahamu dini ya Uislamu kisasawa, si werevu wako. Hadhihi minnatun min Allah, hii ni neema kutoka kwa Allah, alikupatia wewe akakuchagua. Na ukimwona mwenzako hakupata hidayah, usimwangalie na jicho la nini? Eh, la hasira, la muangalie na jicho la rahma yule mtu kwa sababu ni Mungu ndiye alimfanya vile awe ni mwenye kwenye majanga ya upotofu angeliweza pia Allah kwa uwezo wake pia angekufanya wewe pia ni miongoni mwao lakini akakuongoza wewe akampotosha yule akamfanya mwingine ni dhali si mwongofu kwa hivyo wako katika watu pia umati umati Muhammad Mwenyezi Mungu alipigia huu mfano watakuwepo wasomi ambao wamesoma dini lakini watakuwa ni miongoni mwa grupu za Mayahudi pia. Elimu iko kichwani lakini haiwezi kumsaidia, ambao ni moja katika asbab mtu akiwa nazo kule kusoma dini yako ni moja katika asbab za Muislamu kupata hidaya, lakini sio garanti. Unaweza ukasoma dini na ukawa ni miongoni mwa wale wapotofu pia. Kwa hivyo Allah akasema ghairi maghdubi ale usiwe ni miongoni mwa wale ambao wameghadhabikiwa na Allah subhanahu kwa sababu ni mayahudi walisoma dini wakajua haki lakini hawakuifanyia kazi wakaikengeuka wala dhalim wala usiwe ni miongoni mwa wale ambao ni wapotofu na hawa kina nani humu nasara kama alivyosema ulama wa an-nasara wao ni watu juhala watu wajinga hawakusoma dini ويعبدون الله على جهل na humwabudu Allah na ujinga humwabudu Allah na ujinga haya ni mapote mawili ndugu waislamu katika sisi waislamu tuna huu ugonjwa pia na mimi leo nitakuzungumzia hapa kuna kasumba watu husema oh mashekhe utuchanganya mashekhe ndugu muislamu wewe ikiwa ulisoma na una kasuma za kusema mashahe wanachanganya, ni wewe mwenyewe wajichanganya Unaweza ukaingia kwenye grupu za Mayahudi huko. Najua elimu ulisoma, lakini elimu yako haikusaidii. Au ukawa ni miongoni mwa wale ambao yabuduna Allah wa yadinuna Allah azza wa wanafata dini ya Kiislamu kijingajinga, hawakusoma. Na ndio daiman tukiwaambia watu, ndugu Waislamu, someni dini yenu someni dini yenu hili ni jambo litakusaidia na katika asbab za muislamu kupata hidaya ni muislamu asome dini yake na mimi siwaambie ndugu waislamu kwamba lazima uingie kwenye madarasa usome aa hata misikitini humu ukisikia miadhara na durus za za mashai utafaidika wewe lakini wengi tumekuwa wakaidi waislamu hatutaki kusoma sisi tunatoka na kasumba e, za kwamba e, eh, mashekhe wanatuchanganya Ndugu Waislamu, tusomee dini yetu, hii itatuweza kusaidia, na ni moja katika sababu za mwislamu akiwa nazo aweza yaweza kuchangia mwislamu akapata hidaya, kwa sababu hidaya haipatikani hivi hivi. Ni kitu lazima kiwe kuna juhudi fulani ambayo mwislamu wewe mwenyewe kwenye maisha yako ulikwenda mbio kutafuta, ndio Mungu anakupa. Falau kana li ahadin, lau ingelikuwa hidaya kuna mtu yoyote ana uwezo wa kumwongoza mtu akampatia hidayatu tawfik angemwongoza Ibrahim al-Khalil baba yake Azar Ibrahim alayhi salatu wassalam tukimjua ni nabii min llah baba yake alikufa ni mushrik na akiwa mwenye kudaima kwenye alipokuwa yuko hai hakuacha kumlingania mpaka mwisho akamwambia Ibrahim niache utaendelea na mimi nitakupura mawe famata mushrika kakafa yule mzee akiwa ni mushriki angelikuwa ni mwenye kumwongoza ni Ibrahim angemwongoza baba yake lakini hidaya ni kitu kimemilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mtu yote anaweza kumwongoza mtu akampatia hidaya kitofu hata sisi mashaikh tukizungumza mbele ya misikiti hivi twafanya irshad kuwaelekeza watu lakini alhadi anayeongoza hasa hakikatan kwenye barabara ya sawa ni Allah subhanahu wa لله سبحانه وتعالى سيسين jaa fi al-bukhari kuonyesha thamani ya hidaya jaa fi al-bukhari min طريق abi hurayra radiyallahu anhu kuonyesha hidaya ni kitu thamani kwenye maisha ya mwanadamu yakulu nabii sallallahu alayhi wasallam mtume asema yalqa ibrahim abahu azar yawm al-qiyamah ibrahim alayhi salatu wassalam atakwenda kukutana na baba yake azar siku ya kiyama wa ala wajhi azar qataratun sema kwenye uso wa eh, baba yake azar eh, baba yake ibrahim ambaye ni azar eh, atakuwa na kule kunjana kunjana uso wake fayaqulu lahu ibrahim ibrahim atamwambia baba yake alam aqul laka la tasini baba yangu mimi sikukwambia kule duniani usiniasi fayaqulu abu baba yake atamwambia فاليوم la asik leo mimi sitakuwa sinambie itamsaidia wapi siku ya kiyama na hizi ndizo kasuba za Uislamu leo kuna watu leo watu ukizungumza hapa atakwambia kaswali ni nyinyi bwana mwingie viponi ukiniona sikio nitoe utaweza utakuwa miongoni mwa hawa Azar babake Ibrahim atamwambia baba yake siku ya kiyama ewe kijana wangu leo ninasihi nitakusikiza siku ya kiyama tuleti نعرف kusikiza pale kwamba atamwambia mtoto wake akiwa ni nabii la asik mimi siwezi kukuasi niambie hivi leo fayaqulu ibrahim ibrahim alayhi salatu wassalam eh atamwambia mwambia mola wake ya Rabb, e mola wangu innaka wa'attani hakika wewe ulinipa ahadi alla tukhzini yawma yubahum kwamba usinidhalilishe siku ya kufufuliwa watu وعون يهديه يا رب فيقول الله ونزمو وتمنبيع إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين على أو على المشركين mimi ya Ibrahim nimeharamishia pepo kuingia mtu ambaye ni mushrik au ni kafiri. Baba yako alikufa ni kafiri mushriki, taingia wapi? Na wako leo katika Waislamu ujipa mahopu. Mimi si hata Muislamu, hata kisheria si Waislamu ingawa kwa sababu anayale majina ya Kiislamu, wewe ni mganga, wewe ni mchawi, bado wajipa mahupu ya kwamba utaenda kuingia peponi. Sikiza haya maneno hapa. Mwenyezi Mungu amwambia nani? Ibrahim ya kwamba mimi an inni haramtu aljanna ala almushrikin au ala lkafirin mimi nimeharamishia pepo kuingia watu ambao ni makafiri au ni washirikina. Hawe ni mchawi au ni mganga, wafanya shirkiyat, taingia hapa nini kwa sababu hidayah ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. ndugu Waislamu e, ni kitu muhimu. Lau mtu angekuwa na uwezo wa kuweza kuwachukua watu wote awafanye wote ni waongofu, watembee kwenye barabara ya mtume aliyotembea nayo, basi tungeweza si mashaikh. Lakini wapi? Hili ni jambo e, limemilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Si kila mtu anaweza kulimiliki. Na si jambo ambalo aweza kusema mtu aweza kutoa thamani yake ya pesa yake akaenda kulinunua akaliweka nyumbani kwake akalifanyia kazi la ni jambo ambalo limemilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala e, akalidhibiti hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kulichukua hili jambo alimpatia mtu ila e, Mwenyezi Mungu mwenyewe akitaka ngalia Muhammad bin Abi ibn Abdullah mtume wetu Muhammad sallallahu alivyokuwa na hamu na ami yake Abu Talib kumuongoza lakini Mungu akamwambia innaka la tahdi man ahbab we Muhammad huwezi kumuongoza unayempenda ولكن الله يهدي من يشاء لكن الله هو muongoza anayemtaka kwa hivyo hidayah ya taufik ni ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa wajib wa muislamu eh, juu yake awajibika muislamu ikiwa hidayah ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala wajibu wako wawajibika muislamu ufanyeje lakini chenyewe ni kitu thamani kuna asbab muislamu usichukue eh, zinakuwa ni sababu zachangia wewe kupata hidaya ya Allah subhanahu wa ta'ala miongoni katika hizo asbab ulama wanataja min a'dham asbabi alhidayah katika sababu kubwa za mtu kupata hidaya ya Allah subhanahu wa ta'ala aliltija'u ila Allah biddu'a watadarru ilayhi ni mtu kujeregesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Mwenyezi Mungu amwafikie apate hidaya ambayo unaiomba kila siku kwenye sala zako katika kila raka ukisema ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alaihi muislamu awe ni mwenye kuomba na na hakika mimi sidhani kama kuna muislamu leo hulifanya hivi zaidi ukipata mtu yaomba ataomba riziki zake ya rabbi nipanulie riziki zangu ziwe ni nyingi lakini aglabia watu wengi hatujui thamani hili jambo mtu ataona maisha mwenda mbio ataomba pesa ataomba riski Mwenyezi Mungu kunjulie lakini hili hawezi kujiomba lakini ni jambo thamani hata kuliko riski yako unayoiomba kila siku hata kuliko pesa unazoomba kila siku hidaya ni kitu thamani liannaha tataallaqu imma biljanna wa imma binnar ni masala ya pepo na moto hapa kwa sababu kikosa hidaya maana yake mwisho wake ni motoni. Ukipata hidaya mwisho wake nini? Ni peponi. Wawarada fi lhadith imekuja kwenye hadithi lkudsi Mwenyezi Mungu mwenyewe kupitia e, ulimi wa Mtume salam akatueleza asema an rabbihi asema ya ibadi Mwenyezi Mungu anasema enyi waja wangu kullukum dalun illa man hadaituhu nyote nyinyi ni wapotofu isipokuwa yule ambaye nilimwongoza fastaduni ahadikum kwa hivyo niombeni hidaya nitakupatieni hidaya uongofu kwa hivyo ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu atufundisha hapa kwamba binadamu wote ni wapotofu isipokuwa yule Mwenyezi Mungu aliyemuongoza akamweka kwenye hidaya kwa hivyo Allah akatueleza ya kwamba niombeni hidaya nitakupatieni walihadha katika mafundisho ya mtume salam yeye hata katika maisha yake na utume wake mtume sallam atufundisha adabu nyingine njema sana daiman mtume alikuwa akikariri kwenye dua zake akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kama jaa fi sahih muslim allahumma inni as'aluka alhuda wattuka walafafa walghina ewe mola na kuomba uongofu na uchaji mungu na mwenyezi mungu unihifadhi eh, uchi wangu eh, na pia unipatia nini alghina kule kutosheka na kile unichonigawanyia hani Imam Mtusalim daiman alikuwa kiakarimu fabada bimadha bilhidaya akaomba Allah au alikuwa akimuomba Allah daiman Mwenyezi Mungu amuongoze kwenye njia iliyonyoka ثانيا katika asbab vile vile alulama العلماء يذكرون ومن أسباب الهداية ابتغاء wa talabihi ni muislamu kuitafuta haqi siku jikaliakalia tu wewe ukabakia nyumbani tu eh, huna taimu ya kusoma dini yako ukasema wao oh, mashaka watuchanganya ah, ah. lazima wewe kupata hidaya lazima uitafute ile hidaya wa mujahadatu nas na muislamu akaipiga vita nafsi yake liajli alwusul ilayhi kwa ajili ya malengo ya kwamba yeye atakufikia kuipata haki kwa wapi wewe leo ukiwa ni mtu wa bid'a hujisumbui maana ulizaliwa kwenye jamii watu pengine daima upiga maulidi upiga madufu watu soma hitima ukatosheka kwamba hii ndio haki hukwenda mbio ukatafuta haki na sisi tulitoka huko mimi nasema hivi nilitoka huko huko lakini wallahi billahi alaikum muislamu yeyote aladhi talaba alhaqa alitafuta haki kwa moyo wake mkunjufu mwenyezi mungu humwongoza hata ukiishi kwenye jamii ya watu ambao ni mabudha لكن إيمانهم ولكون مويهم كنجوفوا وكانوا من يكون تفتحك فالله عز وجل يهديك Mungu atakuongoza lakini ikiwa ni mzembefu hukujisumbua wala hutaki kujua utabakia hivyo hivyo kwenye giza ndugu Islam na hizi kitu thamani falihadha ndio daiman tukiwaambia watu kuna umuhimu wa kusoma lianna fi talabi ilmi katika kutafuta elimu ya kisheria ndio kuna bayanul haqq wewe na nini haki lakini ukibakia mjinga daima unakuwa na giza mbele yako huwezi kuiona haki inaweza kuzungumzwa haki hapa ukawa ni mkaidi na ile haki kwa sababu ya ujinga wa kutosoma falihadha ni jambo muhimu sana hili mtu usitosheke na kile ulichokiona kwamba hichi watu mimi nimezaliwa kwenye jamii ya watu haya ndio wanaoyafanya ah, ah, kuwa makini ndugu muislamu kila kitu unakiona kinafanywa na kinaegemezewa kwamba ni dini wewe muislamu kitafuta kile kitu chanzo kiko wapi asli kimetoka wapi kwa nini kwa sababu ya malengo haya tafuta hidayah kwa sababu haitoshi nilisema hapa kuwa muislamu waweza ukawa ni muislamu lakini umezama kwenye mashimo ya bidhaa na ukafuliwa siku ya kiyama anta mubtadi ukaingizwa mwisho wake motoni kule kwa kuna dharura ya Waislamu eh, kusoma eh, na kutafuta mtu akenda mbio kwa ajili ya kutafuta haki na uongofu katika njia nini ya dini ni jambo la wajibu Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kwenye Qur'ani walladhina jahadu fina na wale ambao walipigana kwa ajili yetu walifanya jihadi kwa ajili ya Allah wamtafuta Allah na dini yake iko wapi lanahdiannahum subulana tutawaongoza njia zetu Allah anasema hivi hawe hukujisumbua utapata wapi hizi hidayah hizi fadhila huna time ya kukaa mahali pa darasa pengine darasa zako ni Ijumaa paka Ijumaa angalau pengine mwenye Ijumaa paka kuna wengine hata hata misikitini pia siku ya Ijumaa hawaendi kabisa utaipata wapi hidayah ya Uislamu kwa hivyo Allah anatwambia walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wale ambao walifanya bidii na juhudi kwa ajili yetu tutawaongoza kwenye njia zetu na mifumo yetu wa inna allaha lamal muhsinin na hakika allah yuko pamoja na wale watu wema hizi sababu mbili ndugu waislamu na ziko nyingi ulama yadhkurun asbab kathiran wanataja sababu nyingi lakini nataja hizi hizi mbili kwa sababu ili jambo ni muhimu ambalo kila mwislamu ahitaji kuishi kwenye dunia hii akiwa ni mwenye kutafuta hidaya kwenye maisha yake ingawa malengo yangu nataka kulenga kuzungumzia kuna mawani kuna vizuizi hasa leo jamii yetu elewe ya Kiislamu hizi mawani hivi vizuizi waislamu wengi tuko navyo na ukakuta watu wengi tunashindwa kuona haki na kupata hidaya kwa sababu visu vizuizi kama hivi lakini kabla sijazungumzia haya ni mambo mawili nimelenga kuyazungumzia e, libayani e, ili kuwabainishia watu umuhimu wa hidaya kwenye maisha yako wewe Muislamu. Una dharura sana Muislamu ukiishi ujue kwamba wahitaji uongofu hata kuliko chakula chako, hata kuliko vinywaji vyako. Hili ni jambo muhimu sana kwenye maisha yako. Kwa hivyo ndugu Waislamu, e, daiman haitoshi wewe kusoma suratul kwenye sala zako bali daiman wahitajika ukinyanyua mikono yako ukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze kwenye njia ambayo ilinyoka ni njia ambayo walitembea nayo manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye maisha yao wewe uipate hiyo tarika utembee nayo utakuwa umeongoka kwenye njia iliyo iliyonyoka aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويقول أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله مسلم